Ակցիայի նախաձեռնությունը լուսանկարիչ Դավիթ Ղարամանյանինն է, ով նախորոք հայտարարել էր այդ մասին, նշելով, որ նպատակը տեղի ունեցածի հանդեպ սեփական դիրքորոշումն արտահայտելն է։ Մենք Արցախյան հանրությունս այլևս իրավունք չունենք լռելու։ Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ պայմանագրի կետերի բարբերաբար խախտումները եւ ռուս խաղաղապահների պայմանագրի պարտավորությունները չկատարելը մեզ ստիպում են այլևս չլռել եւ ներկայացնել մեր պահանջները, ասում է Դավիթը, հավելելով, որ մարտի 5-ին Ադրբեջանի կողմից իրականացված տարածահաբեկչությունը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ ռուս խաղաղապահները չեն կատարում իրենց պարտավորությունները, որն է ապահովել Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Քանի որ արդեն երրորդ տարին է, մենք տեսնում ենք, որ կրկնվում են նման դեպքեր, երբ մարդիկ վարզապես իրենց առօրյա կյանքով ապրելուց ենթարկվում են, ես կարող եմ արդեն ասել ցեղասպանության, եւ սա կատարվում է ռուս խաղաղապահների անմիջական ներկայությամբ իրենց նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի համաձայն երաշխավորել են մեզ խաղաղություն եւ մենք վերադարձել ենք մեր հայրենիքում ապրելու, վստահ լինելով, որ նրանք ապահ ապահովեն այդ խաղաղությունը, բայց արդեն երրորդ տարին է տեսնում ենք որ չեն ապահովում։ Բանը հասել է նրան, որ մի օրվա մեջ երեք մեր հայրենակիցներին է սպանում։ Սա մեր ցավն է, մեր մտահոգությունը եւ մեր ցասումն արտահայտելու միջոց է, ասում է, այսպես ապրել չի կարելի։ Ալիև террорист! Ալիև террорист! Тебя мир! Тебя мир! Нам нужны истинные миротворцы! Վանկարկում էին նախաձեռնության մասնակիցները, պաստառները նույնպես այդ թեմաներով էին։ Հավաքվածները կիսում էին ակցիայի հեղինակի մտահոգությունները։ Այդ ոստիկաններից յուրաքանչյուրի տեղում կարող էինք մենք լինել յուրաքանչյուրս, ասում է գեն նախաձեռնությունների կենտրոնի հիմնադիր Արմինե Ավագիմյանը։ Նա մեր հասարակության ամենամեծ խնդիրը քաղաքացիական пассив դիրքորոշումն է համարում։ Հասարակությունն իր իրավունքների նկատմամբ պահանջատեր չէ նույնիսկ այսպիսի աննախադեպ անհավանական վիճակում, որում հայտնվել է Արցախը, ասում է Արմինեն շուրջ 120 հազար մարդ, որից մոտ 80-90 հազարը չափահաս է, ավելի քան արդեն 85-90 օր գտնվում է շրջափակման մեջ։ Բոլոր մարդկային հիմնարար իրավունքները տարբեր միջազգային կոնվենցիաներով սահմանված, սահմանադրությամբ սահմանված խախտված են, սակայն որևէ ձև չի դիմադրում, չի պահանջում ոչ սեփական իշխանությունից եւ ոչ խաղաղություն երաշխավորած մեր խաղապահ ուժերից 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո նախագահը իր տեսաուղերձով բոլորին կոչ կոչ արեց հետ վերադառնալ մեր հայրենի օջախները եւ իր աշխավորություն Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, որ վերադառնան բոլորը նորից շենացնեն իրենց հայրենի հողը։ Հիմա նույն այդ ուղերձից ելնելով 120.000 մարդ հետ վերադարձել է Արցախ։ Տեսանք ինչպես են այդ նոյեմբերի 9-ի կետերը հերթով խախտվում են, տվյալները հավաքագրվում են, բայց ոչ մի պատիժ, ոչ մի պատասխանատվության ադրբեջանական կողմը չի ենթարկվում։ Կամ այս հարցին պետք է լուծում տրվի միջազգային այլ խաղապահ ուժեր տեղակայելով, կամ բոլորս պետք է ուղակի թողնենք հեռանանք Արցախից ոչ մարդկային կենսակերպ ենք ապրում մենք այս ֆիզիկական ոչնչացման եզրին ենք Ակցիային միացել էր նաև Արցախի պետհամալսարանի դասախոս Դավիթ Կարաբեկյանը։ Նա ցավով է արձանագրում, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերը չեն կատարվում հենց նրանց կողմից, ովքեր պարտադրել են այդ պայմանագիրը հայկական կողմին, եւ այդ կետերը բարբերաբար խախտվում են առ այսօր։ Խծաբերթի, Թաղավարտի, ապա Փարուխի հանձնումից հետո տեղի ունեցան էլի դիվերսիոն գործողություններ, ահաբեկչություն, խաղաբնակչության նկատմամբ եւ առ այսօր այդ դեպքերին համարժե գնահատական չի տրվել։ Դավիթ Կարաբեկյանը միացել է նախ նախաձեռնությանը ցույց տալու, որ հասարակությունում դեռ կան առողջ ուժեր, որոնք ցույց են տալիս լռել չի կարելի։ Եվ կարելի է ասած, իհարկե հարցածակում իմաստ ունի նման ակցիաներ կազմակերպել, թե ոչ, իհարկե ունի ու դա ցույց է տալիս, որ հասարակությունը անտարբեր չի, հասարակությունը թմրաշ չի եւ փաստորեն ասենք ինքը պատրաստ է պայքարելու։ Քաջ գիտակցենք, որ մեր բողոքի հասցեատերը պետք է լինի Ռուսաստանի քաղաքական պետական ղեկավարությունը թվում է թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշում չընդունեց Լաչինի Միջանսկի որոշումը մնաց օթոմ թեկուս Միջհագայի միջազգային դատարանի պետք է շարունակել թե անվտանգության խորհրդին ուշադրությունը հրավերել կրկին եւ թե դիմել Հագայի դատարան եւ այս ամենը ավելի լայն կոնտեքստով նայել։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչները հերվից հետևում էին ակցիայի մասնակիցների գործողություններին։ Մեր այնտեղ գտնվելու պահին ոչ ոք դուրս չեկավ լսելու խաղաղ ցուցարարների պահանջը։ Արցախի հեղափոխական կուսակցության ղեկավար Արթուր Օսիպյանը, ով նույնպես ներկա էր հավաքին, մեծ հետ զրույցում խաղաղապահների պահվածքն այսպես է մեկնաբանում. ասելիք չունի ունեն։ Որովհետեւ միջև հիմա միակ պատասխանը որ տալիս էին, դա այն է, որ մեզ մանդատ չունեին, հարցականա թե որը մանդատ չունեք, ապա ստե ինչ եք անում, բայց կամ մի ուրիշ կողմ արդեն Հագայի դատարանի որոշում կա, որը իրանց համար փողպատե մանդատ է եւ արդեն նույնիսկ այդ ապարավդանին այդ իրանք չունեն օգտագործելու։ Իմ կարծիքով դրա համար այսենց ուղակի լռվել են, որ մենք ձեզ չենք լսում, չենք տեսնում ու ոչ մի բան էլ չի կատարվում։ Այս պահին խաղաղ ակցիան դեռ շարունակվում է։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։